ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ibiciro vyo kwiyunguruza vyadugijwe n'ubushikiranganje bujejwe gutwara abantu n'ibintu aho mu gisagara ca Bujumbura hadugijwe amafaranga ijana mu gihugu hagati naho ibiciro bikaba vyadugijwe ugutandukanye bivanye naho umuntu yiyunguruza agana Ibanki nkuru y'igihugu BRB irategekanije umugambi wo gutunganya amafaranga mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa by'abagwiza tungwa nako by'abagwiza tunga na Jean Ciza umuyobozi mukuru wa BRB akaba yabishikije kuno wa gatatu mu nama yo gushira habona icegeranyo kijanye n'imigambi mishasha yo gushigikira mu kuduza imitahe mu bisata by'ubutunzi muri bucane yandi mvugo iremesha naho tuzakubayagira ingaruka mbi zo kudatahura kumwe imico n'imigenzo hagati y'abagize umuryango umwe n'umwe ndasubiye kubara handi abantu ikaze mu idonido ry'ano makuru tuyahera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe hano mu gihugu aho rero mu gisagara cya bujumbura hadugijwe amafaranga ijana naho ku makaritiye ahanamiye igisagara cya bujumbura hakaba hadugijwe amafaranga bivanye n'uko hareha bikaba byatangajwe rero umushyikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu umushikiranganji Marisha chantal nijya imbere dufatiye ku neza y'abakora akazi ko kwiyunguruza no kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyene ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buradugije ibiciro byo kwiyunguruza uku bikurikira mu gisagara cya Bujumbura igiciro cyo kwiyunguruza na bus gishinzwe ku mafaranga amajana atanu na mirongo itanu ku makatiye yo ku mpera y'igisagara igiciro cyo kwiyunguruza gishinzwe bikurikira Centreville Mirango rond amafaranga amajana atandatu Centreville Buterere amafaranga amajana indwi Centreville Carama amafaranga amajana indwi centre ville kiriri amafaranga amajana atandatu na mirongo itanu centre ville ruziba amafaranga amajana icenda centre ville maramvya amafaranga igihumbi centre ville kamesa amafaranga amajana indwi na mirongo itanu centre ville rubirizi amafaranga amajana icenda na mirongo itanu centre ville kwa busigo amafaranga igihumbi Centreville Gatumba amafaranga igihumbi umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere amenyesha ko mu gihugu hagati naho nyene ibiciro vyadugijwe uva ngaha mu gisagara ca Bujumbura bivanye n'intara umuntu wabashaka kuyunguruzamwo tumutegabiri. bujumbura bukirasazi amafaranga ibihumbi cumi na kimwe bujumbura buraza amafaranga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu bujumbura bururi amafaranga ibihumbi umunani bujumbura cankuzo amafaranga ibihumbi cumi na bitandatu bujumbura gihanga amafaranga ibihumbi bitatu bujumbura gishubi amafaranga ibihumbi cumi na kimwe bujumbura gitaza amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bujumbura igenda amafaranga ibihumbi bine n'amajana atanu bujumbura kayanza amafaranga ibihumbi umunani Bujumbura Kibumbu amafaranga ibihumbi indwi n'amajana atanu Bujumbura Kiremba Sud amafaranga ibihumbi icenda n'amajana atanu Bujumbura Kirundo amafaranga ibihumbi cumi na bitatu n'amajana atanu Bujumbura Kivuruga amafaranga ibihumbi cumi na kimwe Bujumbura amabanda amafaranga ibihumbi cumi na kimwe Bujumbura Mabayi amafaranga ibihumbi umunani bujumbura amagara amafaranga ibihumbi bine bujumbura amakamba amafaranga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu bujumbura matana amafaranga ibihumbi umunani bujumbura minago amafaranga ibihumbi bine n'amajana atanu bujumbura mugamba amafaranga ibihumbi bitandatu n'amajana atanu bujumbura muramvya amafaranga ibihumbi bitanu bujumbura musenyi amafaranga ibihumbi bitatu bujumbura Masanganzira amafaranga ibihumbi cumi na bibiri, Bujumbura Muyinga amafaranga ibihumbi cumi na bitatu n'amajana atanu, Bujumbura Ngozi amafaranga ibihumbi icenda n'amajana atanu, Bujumbura Rumonge amafaranga ibihumbi bitandatu, Bujumbura Rutana amafaranga ibihumbi cumi na kimwe, abajejwe intwaro hamwe n'ibisata byo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kudufasha mu iyubahirizwa ry'ibi biciro bishinzwe mu gisata cy'ubutunzi naho ibanki nkuru y'igihugu BRB irategekanya umugambi wo gutunganya amafaranga mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa vy'abagwizatunga byashikirijwe kuri no wa gatatu na, na Jean Chiza umuyobozi mukuru w'ibanki BRB Eh, mugihe karashira abona icegeranyo kijanye n'imigambi mishasha yo gushigikira mu kuduza imitahe mu bisata vy'ubutunzi nk'uburimyi n'ibindi uwo muyobozi wa Berbe akavuga ko kuva mu mwaka wa 2019 amafaranga arenga miliyaridi amajana 5 yatanzwe mu gushigikira ibikorwa vy'ibisata biraba ubutunzi ico cegeranyo cerekana ko umurindi w'iterambere ry'ubutunzi wari ku bice birenga bitatu kwijana mu mpera z'umwaka wa 2020 naho ivyi eh, ivyi ukaba wari ku bice bishika kuri birenga gato umunani kwijana nayo mu gisata cy'imibano mu miserege imwe imwe itwara amazi mabi muri zone ya bwiza nko kwibarabara mbere yarashizemmo utuyungiro eh, dutangira imicafu ababakura aba abahaba bavuga ko bituma kugira isuku byoroha ku muserege uri kwibarabara ry'umunani hose ko bimeze abahaba bavuga ko bavuga ko imicafu kuri barabara itera igwirirana bagasaba ko hoshirwaho bene utwo tuyungiro Jean Claude Nzambimana yakubitiyeyo mu musare gutwara amazi uri ku ibarabara rya mbere riri muri zone bwiza haboneka utuyungiro dutangira imicafu itandukanye utwo tuyungiro tukaba twashyizweho hisunzwe uburinganire bw'amaparcelle aho umuntu wese yashyira akayungiro imbere y'urupangu rwiwe ababa ngaho kujya mbere bavuga ko bituma kugira isuku byoroha kandi bigabanya n'imicafu ijya kwisuka mu kiyaga Tanganyika tuyungira akamaro tugira ni uko iryo yarara ritaguma rimanuka ngo rimanuke rigume ribandanyije muri Tanganyika hanyuma bakabiyora rero bakabishyira ku mabara imodoka zikaza kubitora ni byiza cyane kuko ubu buyungiro ahubwo bageze neza cyane kuko ubwa mbere ubuyungiro bwarigeze kuba buhari hakaca haza abantu bakabubomora bivanye n'ukungene butari bwinshi ariko rero umusitani yaragiriye inama avuga ati ubuyungiro umwe wese nashyire ku rupangu rwiwe ku rupangu rwiwe byabaye ibintu byiza cyane kuko bya bicafu niba bikimanutse ngo bigere hariya byaza kuzibira kuko nk'ubu iyi mifurege ujya mukuru n'uyu mutonya hari ubucafu bwinshi cyane ku ibarabara ry'umunani ho si uko bimeze tugeze mu muserege munini uri kuri iryo barabara nta tuyungiro turimwo ibituma amazi y'imvura iyo aje azanana imicafu ivuye ku yandi mabarabara nk'uko bivugwa n'abahakorera Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Amakuru twabateguriye kuri no mutaga arabandanya ngaha kuri radio isanganiro gusakara gushasha no gushira umuyaga nkuba mu isoko nkuru ya Rumonge biherutse gutangazwa na buramatari w'intara ya Rumonge Crosoratere nitunga avuga ko ari umugambi mwiza hamwe ukogwa neza inyungu z'umudandaza zidahungabanijwe bamwe mu badandariza muri iyo soko nibo bo bavuga ko hamwe byo kogwa neza ngo byobafasha kuko muri kino gihe ngo bitifashe neza bagasaba nuko haba umuco ku masezerano bafitaniye na komini ya Rumonge kugira ngo abanze guhinduka Jean Pierre Misago ku bamwe mu badandaza bagize icyo bashikiriza gusa karagushashya isoko nkuru ya rumonge buramatari asaba komine rumonge n'iterambere iryo naryo akaba ataworyanka ryo mugambi nawe akiriye neza kuko iyo iterambere rije nta muntu ashobora kurisubiza inyuma kuko n'ayandi masoko turabye mu zindi ntara yubatse neza natwe twabyakiriye neza uko iterambere ntawo ya. uwo mugambi twabakiriye neza mu gihe badusakarira hejuru kugira ngo isoko ibe ya kijambere twabyakiriye neza cyane nk'abadandaza reka ngo no gushiramwo umuyaga nkuba mu isoko ni vyiza ariko abadandaza basaba ko byokogwa n'ababizi neza cy'amatara nacyo ni cyiza rwose ariko tugasaba yuko bazoturonderera abahinga babinonosoye babizi kubera amasoko menshi yagiye arasha rimwe na rimwe bivuye ku matara kubera baba nabi abanyagihugu n'abadanaza baca bahahombera ahatari umuco ni ku masezerano abwizwa kubanza gusamburwa abadandaza bagasaba umuco naryo bafitaniye na komine rumonge amasezerano y'ubwoko bubiri kandi yose akirika arashyirwa mu ngiro amasezerano dufitaniye na komine ni amasezerano abiri hariho amasezerano ajyanye no guhabwa ikibanza na komine hagaca hongera hakaba amasezerano ajyanye n'ubwubaka kubera hari nitwe twiyubakiye komine ikazira dusubiza buke buke urumva rero ntitwatahuye neza amasezerano nyakubahwa buramatari yagombye kuvuga yuko yosambugwa ayariyo sinzi ko yajyanye n'ubwubako sinzi ko arayajyanye no guhabwa ikibanza icyo dusaba ni uko bodutomorera neza muri uwo mugambi buramatari w'intara ya rumonge yasabye ko komine rumonge yoraba ingene ushigwa mu ngiro mu nama y'imvukira abadandaza basaba yuko inyungu zabo zokingirwa jean Pierre misago mu rumonge radio isanganiro jean Pierre misago mu rumonge tugukengurukire tuve hiyo mu rumonge dukubitire mu ntara ya ngozi mu gisata cy'uburimyi ahabarimye b'igikacu bo muri komine Gashikano intarangozi basaba ababashigikira kugira umwimbu w'ico giterwa gisigaye citawe gose bagihinguremo imitobe canke isukari musitanteri w'iyo komine akavuga ko bari barondeye twiteze imbere ngo gire icifashije ariko ivyigwa vy'uwo mugambi ni vyaheze agahumuriza ko nubwo mugambi utahebwe ngo bagiye kuraba ingene bari kumwe nabo bafashanya bo bandanirizaho ivyigwa vyari bigeze Apollinaire Muzagara haraciye imyaka irenga itanu imitumba itari mike ya komine gashikanwa nka ruhengeri gutanga n'ahandi bijukiye kurima ibikaju mbere bagasa n'abahevye ibiterwa mbumbarugo abo barimyi bavuga ko batanye amafaranga menshi ari hamwe iyo vyeze bagaheza bakikenura bakagura ivyo bashatse bakamenyesha ko uwufise isi ikwiye n'inzu y'amabati adateba kuyubaka mbere hakaba hariho n'abatanguye kubirimira mu mashirahamwe ubu ngo hageze aho amamodoka aza kubipakira abijana kubigurisha mu zindi ntara zo mu buraro bw'akaruhuko eka mbere no mu buseruko ariko bavuga ko bipfuje abagira neza bafasha kugira bohajeho uduhinguriro gutyo ibyo bikaju bivemo imitobe canke isukari bakabona ko ariho vyobagirira akamaro gusumba Teofile Niyibizi arongoye komine Gashikanwa avuga ko icyo ciyumviro kihari watwiteza imbere yari yatanguye kwiga uwo mugambi ariko bipfira mu nzira warongoye komine Gashikanwa akavuga ko bagiye gukorana nabo basanzwe bafashanya ngo babandanirize aho ivyigwa bya mbere vyari bigeze akemeza nawe ko turetse abarimyi n'ikigega cya komine co igihe boronka akugahingurira ingozi onari muzagara radio isanganiro vuga undemeshe Muri vugundemeshe uno munsi tubabwira kudatahura kumwe ivy'imico n'imigenzo hagati y'abagize umuryango umwe nk'abagize umuryango wa Afrika buseruko nivyo bituma haba gukumirana hagati y'abagize uwo muryango umwigisha wa kaminuza Artemond so yanonosoye ivy'amategeko agenga rudandaza asigura ko imwe mu mvo ari kutaronka amahimirizo akwiye kubijanye n'uwo muryango ornela Muco akenshi abantu bo mu gihugu kanaka barakunda gufata k'imico yabo ariyo myiza gusumba aho badasangiye imico bafatiye ku bivugwa hirya no hino umwigisha wa kaminuza Tamondo w'Imana yanonoswe iby'amategeko y'urudandazwa asigura ko kenshi biva ku kudatanga amahimiriza ababwira iby'umuryango mbere ni uko batabara rose amahimiriza akwiye n'injo zikwiye zibabwira iby'umuryango wa Afurika y'ubuseruko icya kabiri ni uko ihangiro ry'umuryango wa afurika y'ubuseruko ry'uko mu mashuri hokwigishwa inyigisho zisa mu muryango wa afurika y'ubuseruko wose iryo hangiro eh, ritarashikako ikindi ni uko abanyamuryango b'ibihugu bitandukanye bataronka akanya gakwiye ko guhura bahura kugira ngo basangire cyangwa basangizwe imico n'akaranga itandukanye yabo mu ntumbero yo gutahura imico itandukanye kugira ngo tujye ku ihangiro y'umuco umwe usangiwe n'abanyamuryango b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko abajejwe yinjira mu muryango barakwiye kugwiza imigenderanire hagati y'abawugize hagatangwa n'inyigisho zifatiye ku gusangira no gutahura imico n'akaranga y'abagize uwo muryango kugira ngo izo ngorane zo kudatahurana mu by'imico zihave leta ibimenyesha n'abandi bantu bose bafise icyo bagejwe mwinjira mu bihugu bigize umuryango wa fewuseruko babwirizwa kunyarutsa gushyiraho izo nyigisho mu mashuri zisa ku bihugu byose bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko babwirizwa kandi kugwiza imigenderanire hagati y'abanyamuryango b'abarundi bagahura n'abandi b'ibindi bihugu bagasangira imico n'akaranga biciye mu by'ibyese biciye mu by'inkino bigatuma batahura ko umuco bawusangiye cyangwa iyo mico kinyiranamo ikindi ni uko habwiriza kubandanya ihimirizwa n'inyigisho ku bijyanye n'umuco akaranga k'umuryango wa afurika y'ubuseruko ibyo byose bigakorwa mu ntumbero yo kugira ngo dushe ku ryahangiro y'uko tuzoshika ku muco usa ku banyamuryango ba afurika y'ubuseruko bose akaba ari mu gihe hakunze kwibonekeza ikumirana ifatiye ku mico n'imigenzo hagati y'abagize umuryango nk'umuryango wa afurika y'ubuseruko amakuru yo mu makungu mu makuru avugwa mu makungu tubashikana mu gihugu ca Kenya aho abakandida barenga 47 baritezwe mu matora mukuru y'igihugu ca Kenya mu kwezi k'umunani uno mwaka bakorere mu ngata president Uhuru Kenyatta nkuko bivugwa n'umunyamabanga ajejwe imigambwe muri ico gihugu igitigiri cariyongereye ugereranije no mu myaka iheze Ananderutu asigura ko ivyo vyatumwe nuko abanyamigambwe bitahuye Vestine Butoyi amezi atatu niyo asigaye kugira amatora y'umukuru w'igihugu cya Kenya Togwe mu kwezi k’umunano uyu mwaka abakandida barenga mirongo ine n'indwi nibo bahiganirwa ikibanza cy'umuperezida kugira basubirire uhuru Kenyatta kubw'ubujejwe kwandika imigambwe mu gihugu cya Kenya igitigiri cyariyongereye mu matora y'uyu mwaka aho hitezwe ibihumbi indwi n'ijana na cumi n'umwe mu matora ategekanijwe ku igenekerezo rya cyenda ku kwezi k'umunani uyu mwaka Anderitu avuga ko ko kwiyongera kuva ku kwitahura kw'abanyepolitike bafatiye ku matora aheruka yo mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi asigura ko bahimirijwe bikwiye kuko benshi muri bo batari baritavye mu matora y'ibanze yo mu migambwe mu gihe bamwe mu bakandida bigenga bahoze ari b'imigambwe yarushijwe ubu imigambwe yarongereje inguvu kugira bacungere umutekano w'abanywanyi babo Jeremia Kioni umunyamabanga mukuru w'umugambwe Jubire avuga ko batazoreka abigenga ngo babatware abanywanyi kandi barikuye mu migambwe abo bakandida bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu hamwe n'abatwara amabendera y'imigambi itandukanye nibemegwa n'umugujeje w'amatora n'imbibe IEBC mu gihugu cya Kenya bazoca bagira urutonde rurerure rw'abazotora rubonetse ijya mbere kuva mu matora y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri Vestine Butoyi tugukengurukire ino nkuru rero ya Vestine Butoyi ikaba yari ya mugenzi wacu Edgar Wabwile hatoye ko turayisomerwa na Vestine Butoyi mu makungu nyene babana bavukira rimwe ari 9 ikazablanka mu gihugu ca Maroc umwaka heze uyu munsi tariki zine z'ukwezi kwa gatanu barakwije umwaka kandi ngo bafise amagara meza abo bahungu bane n'abakobwa batanu bavyawe n'umukenyezi yitwa Halima Sese avuka itomuktu mu gihugu ca Mali nkuko vyandikwa na bagenzi bacu b'ikinyamakuru RFI ngo papa wabo ariwe Abdullah Ari uyu munsi yashoboye gushika aho bari ngo bwa mbere cyo kimwe na mukuru wo na mukuru w'abana yitwa uh, Suda afise imyaka itanu uwo muryango utegekanya kuzosubira iwabo muri Mali ariko nta tariki nyezina iramenyekana dusozerere mu yavugwa mu gisata c'inkino umugwi wa Liverpool wo mu gihugu c'ubwongereza waraye urose amahirwe kuzokina urukino rwa nyuma rwa Ligue des Champions inyuma yaho rero utsindiwe n'umugwa wa Villarreal bitsindo bibiri kuri kimwe ariko bivanye nuko mugu wa Liverpool mu gihugu cabo hariya mu gihugu c'ubwongereza bari watsinze mu rukino rwa mbere ibitsindo bibiri kubusa niwo wacibandanya mu rukino rwa nyuma uyundi mugwire uzokina urukino rwa nyuma ukaza kumenyekana uno munsi gihe cy'isaha zitatu mu rukino ruza guhuza mugwa Real Madrid ku kibuga cabo ca Santiago Bernabeu uza kuba wagendewe n'umugwa wa Man City mu gihugu c'ubwongereza mu rukino rwa mbere rwabereye kuri Etihad Stadium kibuga c'umugwa wa Man City hariya mu gihugu c'ubwongereza umugwi wa Man City ukaba wari watsindiye mugwa Real Madrid Madrid ibitsindo bine kuri bitatu akaba ino ngaha rero tuje turangiriza amakuru twe kuturabashikiriza kuno mutaga mwakoze mwege mwese mwari muyatiza abiri bakoze na bagenzanje bo mu ruganda bafashije kuyegeranya yakoze na Neri kwihangana yari karatuma mvuga mukanyumva Jean Marie Vianenge kumana twari kumwe kuri micro tukaza gusubira igihe cy'isa imwe ariko mu kurindira iryo sango ibindi biganiro kuri radio isanganiro birabandanya